աղվեսնան ճղասպանը Իլելա չիլել մին ճղասպան։ Սա ճղացում անստած վախտը մինելա տեսնում ճղացեն քարը ու են նկացավ։ Դույս եկամ թա տեսնա ինչա, տեսնումա դոնգուզլուղը քարկցած։ Նիամ մեջ գոլը տեսնում հատ չկա։ Մին վեճ, երկու վեճ, մհդերվեր քարնկցում ճղասպանը կյողլովակենում մինելատսնում ըհը մին աղվես եկու հաց երկալա թակիրի ճղասպանը թուշին հեկվան բռնումա աղվես նասմա աման գնուդն ճղասպան ախբեր դաստող ինչ ասես կանիմ որ ասես քինի գալն քրծավը տակնգիր կքինիմ Ըտրանք, ըտրանա ետ ախբեր ընտերնում, միշտ մտեղն հացոտում։ Շատ են գնում, խրեգ են գնում, մին որ ճղասպանն ասում է, աղվես ախպեր, պա ոզում մին աղջի գոզիմ։ Աղվեսն ասում է, ճղասպան ախպեր, դու տազրա, ես քզատը թակավոր են աղջի գնում ուզլական։ Ճղասպանն ասում է, բակկյա, հա»։ աղվեսն ասում է, հա, հա քզ կորչ չոնիս։ Մին օր աղոս թակավերն տրնավ անցկանալիս մին արծաթակ թենում։ Կինամա տրնան ցենտամ ասմա թակավերն ապրած գնա մին ձեր չափոտո տանեմ չան չախ թակավերն արծաթը չափեմ։ Չափը յորանոն քինում։ Մղրեկենեմա քթած արծաթը տնումա չափեն օբրուջումը պիրում։ Թակավերն տանը չափը թափն տամ արծաթը մաչան վերանգում։ Մին օրել էլ հա թակավերն տրնավ անցկանալիս մին վսկայակ թանում։ Գնամ ասում է թակավերն ապրած կնա, ծեր չափը տո տանեմ, չան չափ թակավերն ոսկեն չափեմ։ Տանում ամը խրեկնում, ոսկեն տնում օբրուջումը պիրում։ Թակավերն ուրան գիտոց ասում է չափը թափ տվեք, ել համաչին մնացած գնի։ Չափը թափն տամ, մին ոսկեա վերինգում։ Թակավերն ասում է, հայ շան տղես, որքան ոսկոն է, որ չափը ընտակնել է մնացալ։ Մինքան օրանը յետը աղվեսի կինամա թակավերեն տոնո ասմա թակավերն ապրած կենա եկալ մղճկանդ օզիմ չանչակ թակավերեն հետ է Թակավորը ցենա տամ տոն падև տամ ասմա շատ լավ կնի Աղվեսը սկսումա են ճղասպանեն թարիփանելը թա լավ լավ տներոնը իլխիոնը շատ պեներոնը բաղոնը բոստանոնը ամմնիջելոնը Ինչ գիտամ էլ հինչերոնը Աղջիկանը ուզում է Ճղասպանն ասում է. «Աղվես ախբեր, պայես ալերոտ է շուրերավս իմքիննական թակավերեն տոնը»։ Աղվեսն ասում է. «Դու արխային կաց, ես ամեն ինչ բերելական»։ Աղվեսը դուսակյամ թրթամնած գնում թակավերեն տոնը, թա թակավերն ապրած կենա, չանչակ թակավորը գալիս տղը թլանալն, շորերը հանալն պես թողալ։ Մին ծեր շորտով եք տանեմ կենա։ Թակավորը երակերն վրա շրերը մին ձերք տամ աղվեսին, սա տան մաճղսպանն շրերը հանում, ածում կետը Էլպիրա չորերի կեստամ տերնմա մին աբրազովիննի տղա։ Դրան էլ մին լավ պինդեցնում ա, որ ընդը խոսես վեչ, հա, խոսաստղն էլ աղվեսին սոտերի պես չանե։ Կինաման թագավեր ընտոնը նշան տամ կյամ, շղասպաննասմա, բայդ լհատը հենց պահրսան եք ենք անում, հարսը շտեղ պիտի պիրինք։ Աղվեսն ասմա, պա շղասպանախբեր, ես մռալեմ, որ դու մտածումս, քեզ հետ է 4 օտաժանը տներեմ փլական։ Տավարոն Պիրելական, ուզլա կարել չստա, քզըտը ճուտ ածես, խմես։ Այդքանը ես կանեմ, թավերջումնել իմ գադրիս կգիդաս, կգիդաս։ Թաչե, էտել դու զգիդում։ Ավեսի երագնում կինամ, դստում մին հարուստ մարդ, ղզղնեն կրակեն խորը գապում։ Ասում է, դու քստոնը պիտի թափիկ։ Չանչախ թակավերը ծեզիրա հրսնքավ գրվակիլական։ Կինամ այդ ուրիգնու չանչախ թակավերեն հրսանեկի անում հարսը յորոնում կամ այդ տոնը նոքերներն էլ պնդեցնում վեր հնազանդենին թազա թակավերին հրսանեկը պրծնումա լոխցրով ընկամ մին վաղտ վեր խոս խոս գովեր կամ աղվեսն ասումա ճղասպան աղբեր վեր մեռնեմ միլա պատարակ կանես այսքան հարստությունը քզմ տվալ ճղասպանն ասումա հա, արխային կած պայտել չմննական մին ուրաղվեսի կամա չախ-չախ թակավերն տրանը վեր ընկյում դիգացկած սատկում Թակավերը կյամա վննավը քացետամ սաթուրուրչկյամ։ Նոքերներ են կան չմասմա եկեք տրան տարեք տաղվրեցեք։ Կյամանաղ վես ընտանում թակցին փոսու սա երակենում կյամ թակավեր են կոշտուտա պապա էտա կու բադարակետ։ Հեմին սպենի միներա անում։ Թակավերը էլ հա բադարակ չանում։ Աղվեսի կյամա թակնկանը կշտեմ փոչերը պեցանը, թակավերը թողում չի ասմա վեր մինել մռնես բադարակ կանեմ իրականջի դոնոմա ուսը ղորթողորտ սատկումա։ Էս դոնոմը թակավերը մեն լա բադարակի անում ըղվեսին թաղում, ամա ապսոս վեր էս դոնոմը նագյուդում չի։ Են հարուսությունը մնարմա ճղսպանն ցերքին։ Դե տեսեք, աղվեսի ինչքան խորաման կա, որ ճղսպանն թակավեր աշինալ, ընդրահետ էլ թակավորը աղջի գոզալ։ անբախտ աղջիկը բախտավերվում է։ Ինումա չինում մի մարդնան մին կնեք։ Տահանցինումա մին աղջիկ։ Հերնան մարը շատ ընսիրում աղջկանը։ Ասման մրաշկեն լուսու, մրաշկեն սվսիպ տակը, մրտանը սունու էս աղջիկնա։ Մին դոնում մին բախտի յոշաղակյամ տահանց շենը։ Ոզը մն աղջկանը բախտեն եշիլ տան, տանը մն ընդրա կոշտում։ Բախտին եշմա ասմա, այդ աղջիկը օխտուտար է մռարալաղացնական։ Հերնամարը շատ ընտխրվում, ճանապարհում են։ Շատ ենքինամ թախրեք ենքինամ տեսնում եմ մի մս դյուզ, այդ դյուզումնել մին պալատ։ Հերն ասում է աղջիկս, քինանք տեսնանք ինչ կա այդ պալատումը։ Կինաման։ Հերը սկսում է տորնո կուփը կուփը անել, պետք ունչի։ Աղջիկն ասում է, ահա, թող ես տեսնամ կարամոն պենամ աղջիկի մատրանը կոփետամ տորնը պեցվոմա աղջիկինի եմնում թա հերնել հտան նիմնե ամմա տորնը հտայլում հարեմն մատրանը հար աղջիկան ասմա տես ինչ կա այդ տներումդ աղջիկինի եմնում տները շորկյամ տեսնում մին տոն լիգի վսկե էմինը լիգի պրինց շաքար շատ պեներ մաչին մին տորնել պենը մա տեսնում մի մարդ մռած դիրած ընդդղ Կամատրանը կոշտ ասում է, «Ահար, այն անդեղ մի մռալ կա»։ Հերը շատ ալացինում ամա աղջիկին ասում է. «Ահար, ոչինչ։ Հալբատ չկատես սհնց այլալ գիրած»։ Պիրումա տեսա տերա տամ հորը հերը քինամա աղջիկը մնամա տանը։ Աղջիկը էլհա սկսում ատները շորկյալը մատ ամնամ թա։ Էս ինչ իլլət միլլətա որեսքան հարուստ այլալ։ Էս աղջիկը ամմներ իրեք դնում, այդ մռալին լղացնում է, ինքն էլ մնում է տանը, դե դուրնել պենում չի։ Վարկյամ ամոնում մինտարե տորնը պենվում ա։ Էսախ չգը տուսակյան բալկոնը տեսուտեն եշում, մինակ ինքն այնում, էլ օրիշ մարդ չինում։ Շատ վարկերում ա, տուսակյան տեսնում մին խարաչու դաստայակինամ։ Ընդրանց ցենա տամ պիրում յուրան կոշտու, տեսնում մին աղջիկ նհտնեն, ասում ա, մին լագյան վսկը կտամ, թակի թողի կնա։ Այդ խարաչիկը ռազին կնում։ Այդ աղջիկարը թողում նա տրան կշտեն յուրան կինամ։ Ես գարաչի աղջիկը կնամա ջուր բերում, տոնո սիրպում, ամմն հնչանում, բայց դե մծ աղջիկը, այդ մարդին ամմնոր լղացնում ա համել, քնենք անում թա, այդ մռալը սղննականա թա չէ։ Ես երկու աղջիկը ապրում են ընդեղ, հացուտելիս, ես գարաչի աղջիկը, այն մին աղջիկանը կշտեն հաշ շոտում։ Կենը մավար այն աղջիկը դուսակյամ, ընդրանա ետնա հացոտում։ Էս աղջիկն ասում է, «Ա մին տեսնամ կշտեսվեր հաշ չի օդում»։ Էս ինչա։ Մին օր դրոնը կմական եշմա տեսնում տա կյամա ստոլան հացը յորոնում, տանում տնում օթախեն քյունջումը, յետավ սրտը թկելավ կյամա այդ քյունջու ասմա, «Այ քյունջ, մին պատար հաստո էլի, ախ կադնք, սովածնք»։ Յետավ իմ մին քյունջն ակենամ, էլ այդի ղաչանկանում, այն քյունջան դերած հացը յորոնում օտու։ Դրանք շատ վարկենում են, մռալին լղացնում, վարմանամա 8 օր այդ մռալը սկսումա պարպտալը Այդ հայն աղջիկը սկսումա ամանչիլը վրա մտքումն ասումա, «Էս տղան որ երկնա, պա համոչի ինչ կասե»։ Վերջի կամամնում մին օր այդ մարդն լղացնում է շորերը պիրում տնում կշտեն այս հային աղջիկը հմնջիլան անցնում է մին օթախը ամա ղարաչի աղջիկը մնամ կշտեն ուն նկացած Այդ մռալը աշկերը պենը մտածնում այդ ղարաչի աղջիկը կշտեն ուն նկացած մռալը յուրան մտքում ասում է կա թաչկա սա այս լղացնողը Երակելում շորերը կենում այս ղարաչի աղջիկանը յուրան հդը օզում Ամավերը մին աղջիկն էլա դուսկյամ ընդրանել ասում է քզել երկոնեմ անցուցարա Ես մինախ չգնասումա, պայեսում օխտուտարը քս պահալ, քս ամմնուր լղացրալ, ես ամեն տարայ ավարտայել պիրալում կոշտուս ինձ քնագանելի հետ է, խետի սանում։ Ես մարդը հվատում չի, ես աղ չգնասումա նախ առաջիա, այդ մարդը էլ հա չի հվատում։ Դե վար հվատում չս, մին տրամ փորձի, դες դուզում ասում թաչե։ Ես գարաշի աղջիկը Էլհատա հանցքշտեն հաշչոտում, կենամավերտահանք դուսինքամ կենամա հացոտում։ Մին օր ես մարդը ոզում աղջիկանը փորձի տեսնա խեյրանց կշտեն հաշչոտում։ Դրանը կշտեն ուն նկացած տեսնում է ես աղջիկը կյամա ստոլան հացը յորոնում, տանում տնում օթախեն քունջումը, յետավ դոշը թկելավ ասմա, այ քունջ մին թքա հաց տոյլի սոված մռը։ Ետավ հացը յորանում, դունն պիրանոմը, սրտը թկելավ քինամ տանը եմին քունջու, կամ մինգել եմին քունջան ասում։ Էս մարդը տեսնումա վար, տհնցա նիամունում ասումա էլքս օզմչում։ Ես գարաչի աղջկանը շինումն յուրան ծառա, ամա եմին աղջկանը յորանում հունցուր յուրան կնեք։ Շատ անցկենում թախրեգ անցկենում, աղջիկն ասումա քնալում իմ հերանստոն։ Էս մարդը ռազիա կնում։ Երենկենում տեսա տենա շինում, երոնում կինամ հերանստոն տեսնում հարանց տոնը շտեղայա, որտեղ էլ անդղ չի։ Մինքան է մարդը հրցնում են, ասում են վեր հարը մռալա, մարնել փլան տեղնա։ Կենամը մորու տոնուն նշան ստամ, աղջիկինի յամնում։ Սուբտամարը ճինան չմ չղճկանա։ Եթան վերասմա, ես քո աղջիկի դում մարը օշանտանոմա ընգնում տապը։ Ըտրանք զորրավ յետմպիրում սկսում են նոր քեփերանելը, պիրում են իրանց լող բարեկամներին կանչում, նոր ու հրցանեկանում, այդ աղջիկը մինչև իրան կյանքի վերջը ապրումա շատ լավ, օգնումա իրան մորը, իտիել անբախտ աղջիկը բախտավորումա, օրախ հարուստ ապրում։